avvalo xayrul umuri avsatuha hamma narsalarni ishlarda eng yaxshisi o'rtachasi biz o'zimiz shuni targ'ib qilyapmiz doim ham suhbatni ham o'rtacha qilaylik tilovatni ham o'rtacha qilaylik degan gapni o'zimiz gapirib yuribmiz shunda men aytgan yuqoridagi masalaga muvofiq ne'mati qadriga yetgan bo'lamiz lekin so'ralinib qolganda ba'zi joyda biz xijolat bo'lyapmizki masala so'ralingandan keyin aytmasdan ketishlik yana gunoh shuning uchun e, odatda endi bundoq qilsakda marosimlarga kelganimizda suhbatdan avval shunaqa mavzu tashlanib qo'yilsa biz inak o'sha mavzuga asoslanib suhbat qilamiz o'zi bizga ham bir yo'llanma bo'ladi to'yda mavzu topish ham qiyin o'zi shunaqa avvalda aytib qo'ysa yana ham go'zal bo'ladi shunga yarasha vaqtimizni hisobini olib shunga yarasha suhbat qilamiz mayli ozgina bir mana shu haqida suhbat qilaylik e, keyin duo qilamiz yana yomg'ir yog'ib borishi xavfi bo'lyapti er xotinni ayol erkakni bir biridagi haqqi huquqlari bizni dinimizda nihoyat darajada chiroyli namunali qilib ko'rsatib qo'yilgan payg'ambarimiz alayhissalotu vassalam payg'ambar bo'lishlaridan avvalgi johiliyat davrida bu narsa yo'q edi ayollarni haqlari huquqlari degan narsani o'zi yo'q edi teng huquqlilik degan narsadan tasavvur ham yo'q edi islom kelib hammani haqqini huquqini bab barobar alloh himoyasiga oldi va o'zi bevosita aralashib mana shu jirkanch odatlarni muolaja qildi jumladan qur'onda surat surai niso surai oli imron surai baqaro surai taloq mana shunga o'xshash suralarda bevosita ayollar bilan erkaklar muomalalari qandoq bo'lishligi haqida alloh taolo ta'limotlarni berdi va payg'ambarimiz muhammad sollallohu alayhi vasallam o'zlari ta'rif qilib o'rgatib aytdilarki ayollarni o'zlarini haqlari bor huquqlari bor deb ayolni erda bo'ladigan haqlari haqida rasulimiz alayhissalotu vassalamga savol berilinganda sahobalar ayollarni bizda qanday haqlari bor degan savolni qilganlarida rasulimiz alayhissalotu vassalam ida taamta seni ayolingni senda bo'ladigan haqqi o'zing taom berganda ayolingga ham taom berasan kiyim kiyganingda ayolingga ham kiyim kiydirasan va ayolingni yuziga urmaysan vala tuqabbih ayolingni xunuk haqoratlik so'zlar bilan haqorat qilmaysan va ayolingni uydan boshqa joyda hijronga qo'ymaysan bu seni ayolingni seniga haqlari dedi undan tashqari fuqarolarimiz aytadilarki ayolda erdagi haqqi shuki o'sha erkak kishi zimmasiga olgan hamma mas'uliyatlarni chiroyli qilib ado qilmoqligi lozim bo'ladi ayniqsa bizni hududlarimizda to'rt faslni boshimizdan o'tkazishligimizni e'tiborga olib ulamolar aytadilarki ayollarda mana shu to'rt faslga muvofiq libosini ta'minlab qo'yishlik ham erkak kishini zimmasidagi burchi bo'lar ekan chunki bizlarda qish bor qish qurov kunlarda issiqroq kiyinishlik yoz kunlarda salqinroq va hokazo holatlarda o'sha shariatni andozasiga muvofiq liboslarni qilib qo'yishlik boy boylarcha kambag'al kambag'allarcha o'rta hol o'rta hollarcha ta'minot qilish kerak ayol kishi ham eridan bundan ortig'ini talab qilishlikka haqqi yo'q ekan o'sha to'rt faslga muvofiq bittadan libosdan ortiq narsani talab qilishlikka haqqi yo'q ekan undan uyog'i erni o'zini himmati ayoliga qilayotgan ehsoni bo'lar ekan yuqoridagi rasulimiz alayhissalotu vassalamni hadislariga yaxshiroq to'xtaladigan bo'lsak demak yeganimizni ayolimizga yegizdirishlik bizni burchimiz ekan ayolni bizdagi haqqi ekan yegizishlik e, deganda ham ayoliga oilaga halol luqmani olib kelib yegizishlik nazarda tutiladi boqishlik meni zimmamdagi burchim deb unga harom yegizilmaydi halol olib kelib halol beradi chunki u zaifa ana o'sha uyda eri nimani olib kelsa shuni yeb o'tiribdi shuning uchun biz mas'ul bo'larmiz ekan qiyomatda javobgar bo'lamiz olib kelayotgan narsamizni halol bo'lishligiga inchunin mana shu ayolga qorniga tushayotgan har bir luqma kelajak avlodimizni zurriyotimizga ta'sir qilishligini siz azizlar yaxshi bilasizlar chunki bu haqidagi hikoyatlar bu haqida aytilingan rivoyatlar shunchalar ko'pki hayotiy tajribamizni o'zida ko'rib turibmiz libos kiyganda libos kildirasan deganda ham yuqorida aytilingan holatda o'zimiz faqatgina kiyib yurmasdan balki o'shanga muvofiq liboslarni qilib berishligimiz kerak va ayolingni yuziga urmaysan dedilar ayolni umuman urishlikdan qaytardilar payg'ambarimiz alayhissalotu vassalamda bu odat bo'lmagan birorta onalarimiz bu haqida rivoyat qilmaganlar va sahobalar ham ayollarga nisbatan juda ham chiroylik xush muomalada bo'lganki rasulimiz alayhissalotu vassalam xayrukum xayrukum li ahlihi va ana xayrukum li ahli dedilar sizlarni eng yaxshilaringiz oilasiga yaxshi munosabatda bo'ladiganinglar men sizlarni yaxshilarman men oilamga eng yaxshi munosabatda bo'ladiganinglarman dedi rasulimiz alayhissalotu vassalam uy yumushlarini ba'zan indamasdan o'zlari qilib ketardilar onalarimizga ish buyurmasdan o'zlari qilar edilar va nihoyat darajada onalarimiz bilan xush muomalada bo'lardilar ularning ko'ngillariga qarar edilar hatto adolat bilan turardilar ularni biror marta kamsitmas edilar safarga chiqadigan bo'lsa qurra tashlab qurra kimga chiqsa o'sha onamizni birga olib ketardilar mana shunga muvofiq bizlar ham ayolimiz bilan xuddi shunday muomala qilishligimiz ularda bizga berilingan alloh tomonidan omonat ekanligini allohni bizga hadoyasi ekanligini va mana shu ayol ona singil qiz muslima ekanligini esdan chiqarmaslik kerak ayollardan birlari rasulimiz alayhissalotu vassalamni oldilariga kelib ya rasululloh sollallohu alayhi vasallam biz uyimiz bilan o'ralashib qoldik ayollar hammamiz bola chaqa boqamiz deyapmiz erlarimiz sizni xizmatingizda bo'lyapti biz jamoatga ham chiqa olmaymiz sizni himoyangizda sizga yordam berish janglarida ishtirok eta olmaymiz erlarimiz ketganda uyini qo'riqlaymiz bolalariga qaraymiz taomini pishiramiz o'shalarda sizga qilayotgan xizmati uchun bizga ajr bormi dedilar shunda rasulimiz alayhissalotu vassalam sahobalarga qarab mana shu robia ismli ayoldan boshqa birorta ayol o'zi dini haqida bunaqa savol bermagan dedilarda aytdilarki sizlarga bunda ajr bor har bir eringlarni qilayotgan amali uchun sizlar uyda o'tirib ularni bolalarini muhofaza qilib dunyosini saqlar ekansiz sizlarga o'shandan ajr beriladi dedi ayol kishini har xil qiyin yumushlarga buyurilishligini mana masalan aytaylik jangda savobidan bebahra bo'lib qolganligi uchun ham ayolga alloh taolo boshqa tomondan berdiki ayol kishi bola tug'ishligida jihod bilan barobar qildi o'sha eng og'ir jang bilan barobar qildi bolani dunyoga kiygizishlikdagi tortishish mashaqqatlari go'yo o'sha himoya vatan himoyasida turgan jangchidek iymon himoyasida turgandek bir sahobadek savob olishligini alloh musharraf qildi hattoki mana shu holatda olamdan o'tib ketib qolsa shahid degan nomda ham berilishlikkacha bordi demak ayolni islomda o'z o'rni o'z burchi bor ayollarni o'ziga yarasha xizmati bor mana oyisha onamiz ham muallima edilar murabbiya edilar ham o'zlari shu yo'lda shifokor ham edilar oysha onamiz bari tibbiy ilmlarni ham o'rgatardilar hatto sahobalar aytadilarki ayollar ichida umuman o'sha hadis rivoyat qilganlar ichida ikkinchi o'rinda turadilar oysha onamiz abu hurayradan keyin ikkinchi o'rinda turadilar eng ko'p hadis rivoyat qilganlar shuning uchun ayollarda bizdagi haqlardan bittasi ularga ta'lim berib qo'yishlik agar umuman ilmsiz bo'lsa o'sha ibodatga yarasha namozga yarasha va o'zi dunyosiga yarasha ilm hunar o'rgatib qo'yishlik ham har birimizni burchimiz bo'larkan qizlarimizga ta'lim berib qo'yishlik ayolni yana rasulimiz alayhissalotu vassalam haqlarini gapirganda bularni uydan boshqa joyga hijronga qo'ymaysan dedilar hijron degani ayolni joyini boshqa qilib qo'yishlik bu uslub ayol bilan erni orasida murosasozlik kelib chiqqanda qo'llaniladigan uslub hisoblanadi er xotin orasi kelishilmay qoldi bu holatda nima qiladi darhol taloq qiladimi yoki kuch ishlatadimi yoki sharmanda qiladimi yo'q azizlar qur'onda olloh aytyaptiki avval ularga nasihat qilasiz dedi to'g'ri yo'lga solib ko'rasiz nasihat qilasiz ey onasi ey jufti halolim erni norozi qilishlik allohni norozi qilishlik bilan barobardir payg'ambarimiz alayhissalotu vassalam qattiq gapirdilar ammo siz erni rizo qilib olamdan o'tib ketsangiz alloh taolo qiyomat qoyim bo'lganda ollohni rozi qilgan va erini rozi qilgan ayollar jannatni xohlagan eshigidan kirib olsin degan gaplarda nidolar bo'larkan alloh sizga jannatni xohlagan eshigidan kirishlikni nasib qilsin bizni ham rizoligimizni oling allohni rizoligini oling degan yaxshi nasihatlar bilan yo'lga solinarkan natija bermadi bunda ham endi inson ekan quloq solmadi nima qilish kerak taloq qilish kerakmi yo'q yana taloqdan uzoqlashadi va o'rtaga hakam qo'yadi muslih qo'yadi ikki tomondan bir birini isloh qiladigan yarashtiruvchi kishilarni jalb qilar ekan ayol tomondan va erkak tomondan ikkisi shikoyat qilib bir birimizni tushunmay qolyapmiz urush janjalimiz ko'payib ketyapti shu ketishi bo'lsa janjallashib qolamiz shekilli bir oz yordam beringlar deganda muslihlar kelib ikkilariga adolatli nasihatlarni qilib bu o'tkinchi ekanligi bu arzimas narsalar bilan janjal qilishlik durust emasligi haqida gapiriladi ana bundan keyin ham bo'lmasa keyin hijronga qo'yilar ekan hijron degani bu demak joyini boshqa qilishlik mana shu hijron haqida gapirib turib rasulimiz aytyaptiki joyini boshqa qilishlik deganda uydan haydab yubormaysan balki uyda hijronga qo'yasan ya'ni o'zing boshqa yotib olasanu lekin ayoling baribir uyda turadi ta'minotini qilib turasan mana shu holatda ikkisi joyini boshqa qilib turganda boshqa uyda yashab turganda ayolni tasavvurida qo'rquv paydo bo'lar ekanki mana bir ozgina boshqa xonadonda yotishligimiz go'yoki ajragan beva ayoldek bo'lib turibman ertaga rostakam beva bo'lib qolsam hayotim nima bo'larkan deb bir oz esini yig'ib oladi degan maqsadda aytilinadi shuning uchun ham payg'ambarimiz alayhissalotu vassalam ularni hijronga qo'ymaysan dedilar erda ayoldagi haqlari esa azizlar shu o'rinda erni ham ayolda juda ham haqqi ko'p ekanligini biz rasulimiz alayhissalotu vassalamning bir muborak hadislarini o'zi bilangina qancha qancha haq borligini tushunib olamiz rasulimiz aytdilarki agar odamda odamga sajda qilishlikka ruxsati bo'lganda edi men ayollarni o'z eriga sajda qilishlikka buyurardim dedilar ayollar kelib rasulimiz alayhissalotu vassalamga qarab aytdilarki ya rasululloh sollallohu alayhi vasallam bizni qaysi ishni qilsak qaysi ishni ado qilsak erimizni haqqidan to'la qutulamiz deganlarida rasulimiz alayhissalotu vassalam ya mashara niso ey ayollar jamoasi shuni bilinglarki agar eringlarni burnidan qon oqib tursayu sizlar tilinglar bilan yalab tursalaringiz o'ndan bir haqqini ado qilolmaysizlar dedi hatto o'z qizlari bo'lgan fotima onamizdek fotima zahro laqabini olgan onamiz erlarini hazrati alini xafa qilib qo'yib hazillashib yig'latib qo'yganlarida keyin ruxsat so'rab izn so'rab istig'for aytib kechirim so'rab uzr ma'zur qilganlarini eshitganlarida rasulimiz alayhissalotu vassalam qizlariga qarab qizim agar siz kecha eringizni yig'latib qo'yib o'lib qolganingizda sizga janoza o'qimasdan ko'mishni buyurardim degan edilar demak qanchalik darajada erning haqqi ham oilada baland turishligi buni sababi nima o'zi azizlar birinchidan alloh qur'onda erkaklar ayollar ustiga boshliq deb qo'ydi demak oila boshlig'i oila boshlig'i degani oila zolimi degani emas oilada xohlagan tasarrufini qiladi degani emas balki oila boshlig'i oilani iqtisodiy ta'minlaydi uni boqadi kasal bo'lsa davolaydi dushmanlardan himoya qiladi mana shunday vazifalar og'ir yumush bo'lganligi uchun erkak kishini zimmasiga yuklatildi islomda ayol tug'ilibdiki umrini oxiriga qadar boshqalar ularni ta'minlashligi tayin qilindi shunday ulug'landi qiz bo'lsa ota ta'minlaydi ota olamdan o'tib ketsa aka ukangni bo'yniga vojib bo'larkan singlini yoki opasini ta'minlab turishlik agar ota yo'q bo'lsa ana undan keyin erga tegsa erni zimmasida bo'ladi er olamdan o'tib ketgandan keyin o'g'il balog'atga yetgan o'g'illar bo'lsa o'g'il farzandlar onani ta'minlaydi hech qachon ayol o'zini o'zi ta'minlashligi buyurilmagan azizlar shunchalik darajada ehtiyot qilinganki ayol kishini tamomiyla o'zi uydagi tarbiyasi bola tarbiyasi erga bo'ladigan xizmati va o'ziga mos va xos bo'lgan xizmatlarni majbur qildirmagan holatda ixtiyoriy ravishda qilib borishlikka ruxsat berildi lekin ming afsuslar bo'lsinki hozirgi kunda mardikor bozoriga ayollarni chiqib kelishligi bu biz uchun nihoyat darajada musulmonlar uchun isnot bo'ldi qizlarni ayollarni mardikor bozoriga chiqarib boshqalarning uylariga borib kir yumishlarini yuvdirib ularni uylarida yig'ishtirib sarimjon sarishta ishlarini qilib berib notanish nomahramlar ichiga kirib borib ulardan arzimagan bir haqni ko'tarib olib kelib uyda bemalol bola chaqasiga termilib o'tirgan o'g'liga ovqat berishlik eriga ovqat berishligini eshitar ekanmiz mana shu yeyotgan ovqati tomog'idan o'tayotgan u erkaklarga qoyil qolib qandoq ham erkak ekan degan bir xulosaga kelib qolinadi azizlar ayol kishi allohni bizga bergan omonati ekan alhamdulillah biz andijonda hali mardikor bozoriga ayollarni chiqqanini ko'rmadik ilohim chiqmasin ham lekin boshqa hududlarda ko'ryapmiz siz azizlar ham ko'ryapsizlar lekin bizda mardikor bozoriga chiqmasada xonadonlardan olib ketib ishlatilishlik holatlari bo'lyapti ayollar o'zlariga xos va mos bo'lmagan ishlarni qilib boshlariga o'zidanda og'ir bo'lgan katta katta yuk qoplarni qo'yib u chegaradan bu chegaraga o'tib masxara bo'lib o'sha yerdagi ba'zi bir zobitlar u yerda chegara hududida turganlar bilan janjal qilib o'zini yerga tashlab dotib fug'on qilayotganlarini o'zini hazlakam hushdan ketgani qilib ko'rsatganini ko'rib yoqamizni ushlab astag'firulloh shu muslima onami deyapmiz rasulimiz alayhissalotu vassalam bir qora qul ayolni o'tib ketayotganda sahobalarga ko'rsatib kim jannatiy odamni ko'rsa xursand bo'ladi dedi sahobalar biz xursand bo'lamiz deyaptilar o'sha ayolga qarasanglar xursand bo'linglar o'sha ayol jannatiy dedi nima uchun bunday deyilganda o'sha ayol tutqanoq kasali bor ekan tutqanoq bo'lganda yerga yiqilib o'zini yo'qotar ekan mana shu ayol rasulimiz oldilariga kelib ya rasululloh sallallohu alayhi vasallam meni judayam qiynab yubordi bu kasallik tutqanoq tushib yerga yiqilib qolyapman shuning uchun bir duo qilsalar olloh menga shifo bersa dedi rasulimiz sallallohu alayhi vasallam duolari mustajab edi ana o'shanda o'sha ayolga qarab rasulimiz alayhissalotu vassalam aytdilarki ey ojiza zaifa ayol man albatta duo qilsam olloh shifo beradi alloh seni dardingga shifo berguvchi o'zidir lekin agar shu dardlaringga sabr qilib yurganingda edi sen jannatga dohila bo'larding dedi shunda ayol unday bo'lsa sabr qilaman dardimga shifo so'rab duo qilmasinlar dedi lekin boshqa duo so'rayman ya rasululloh sollallohu alayhi vasallam men tutqanoq kasaliga uchrab yiqilganimda o'zimni bilmay qolib avratlarimni ochib qo'yishlik bo'lib qolyapti allohga duo qiling man yiqilganda hayoyim iboyim o'zimda qolsin avratlarim ochilmay tursin dedi unga rasulimiz duo qildilar umrini oxirigacha bu ayol kasal bo'lganda hatto libosi qimirlab ham qo'ymagan ekan mana bu holatni qarangki shuning uchun rasulimiz ko'rsatib mana bu jannatiy ayolni qarang dedi hatto o'zini rostakam tutqanoq holatida turganda ham hayosini ibosini saqlashlikni so'rayapti lekin o'sha hududlarda biz ko'ryapmiz savdogarchilik qilib mumkin emas holatlarni qilib ushlaganda o'zini yerga tashlab butun sharmandali holatlarni qilayotganlarni ko'zimiz bilan ko'rdik azizlar balkim bizdan boshqa ko'rganlar ham bo'lsa kerak og'zidan chiqayotgan gaplar ulardan ayollik iffatini yo'qotayotgan zabonlarni ko'rib bu narsalarda hammasi o'sha jamiyatda er va xotinni haqqi degan narsadan uzoqlashganligidan agar shu ayolning uyida eri eri o'lib ketgan bo'lsa akasi akasi bo'lmasa ukasi amakisi biror erkakni o'z zimmasiga olishligini bilganda edi butun iqtisodini ta'minlab turishlik mas'uliyatini his qilganda edi bu opamiz yoki bu onaxonimiz yoki bu singlimiz aslo bunaqa ishlarni qilmagan bo'lar edi inshaalloh buni buyog'iga erkaklar o'zimizni belbog'imizni mahkam bog'lasakda ayolu qizlarimizni o'zlariga yarasha xizmatlarni buyursak albatta biz uchun ayollarni o'ziga yarasha xizmatlari ham kerak azizlar ayollarda bizda hozir eng zarur bo'lgan bitta hunarlardan bittasi ayollar tabibiga biz juda ham muhtojmiz shuning uchun ba'zilar agar qizlarini tabiba qilmoqchi bo'lsalar doktor qilmoqchi bo'lsalar bunga to'sqinlik qilish kerak emas agar biz shu narsaga qattiq to'sqinlik qilib monelik qilsak ertaga tug'uruq xonani ham erkaklar bosib ketadi hozir уже buni ko'ryapmiz hammamiz borib azizlar shuning uchun ham mana shu o'z ko'zimiz bilan ko'rayotgan holatimizda erkaklar aralashib turishligini oldini olishlik uchun birdan bir narsa demak kimdir bir muslima qizini o'qitishligi unga biz duo qilib turishligimiz uni itob qilmasligimiz uni haqqiga yomon gaplar gapirishni o'rniga mana shu bor ekan alhamdulillah ertaga bizni onamiz bizni singlimiz bizni qizimiz bemalol dardini aytadi bu yerda o'tirgan birorta erkak kishi yo'qki o'zini ayolini yoki qizini olib borib biror erkak kishiga bemalol ko'rib bir davolab bering deyishlikka jur'ati yetadigan hammani o'zligimizga yarasha rashkimiz bor iymonimiz bor shuning uchun ba'zan majbur bo'lib qoladi onaxonlar opa singillar kasal bo'lsa shu o'ziga yarasha tabibga lekin shariat ruxsat beradi tabibni ko'rsatishlik ruxsat beradi lekin hech qaysi muslima ayol o'zini bor butuni dardini erkakka ayta olmaydi shuning uchun mana shu narsa bizga kerak ekan azizlar buni o'z yo'liga qo'yib qo'yish kerak demak ayollarimiz boshiga qop ko'tarmasin o'ziga yarasha xizmatlarni qilishlikka shariat ijozat beradi qolaversa bu hammasi jamiyatni musulmonlarni manfaati uchun bo'ladi bunday kasblardan hammasini biz bir bir sanab o'tishlikka hozir ojizmiz lekin shunday bo'lsada ayolning o'zini burchi o'zining haqqi jamiyatdagi o'z o'rni borligini esdan chiqarish kerak emas hattoki hattoki bevosita ba'zi ishlarga davlat ishlarigacha aralashgan avvallar mana amir temur davrlarida yoki payg'ambarimiz alayhissalotu vassalam umraga ketayotganlarida hudaybiya degan joyga borganlarida umra qilmasdan qaytdilar sulh qilib mana shunda sahobalarga chiqib turib aytdilarki ey sahobalar biz endi umra qilmaydigan bo'ldik qaytib ketamiz shu yerdan sochinglarni oldirib olib kelgan jonlig'inglarni so'yinglar dedi lekin birorta sahoba qilmadi rasulimiz uch marta qaytarsa ham qilmadilar chodirga kirib ketdilar juda judayam g'azablanib ketdilar shunda ichkariga kirganlarida umu salima onamiz bordilar rasulimizning jufti halollaridan birlari umu saloma onamizni huzurlariga kirib aytdilarki avvalgi ummatlarga ham payg'ambarini aytganini qilmaganligi uchun la'nat yog'ilgan edi musibat kelgan edi bular ham meni aytganimni qilmayapti dedilar shunda muslima ona haqiqiy pokiza iffatlik ayol hatto rasulullohni jufti haloli bo'lsa ham to'g'ri nasihat berib bevosita bu ishga aralashdilar aytdilarki ya rasululloh sollallohu alayhi vasallam bu sizni ummatlaringiz sahobalaringiz baholi mana shu kabaga bo'lgan muhabbatidan shu ishni qilyapti sizni aytganingizni qaytarish maqsadida emas siz bularga indamasdan chiqingda sochingizni oldiring va qurbonligingizni qilavering bular sizga inshaalloh ergashuvchi bo'ladi dedilar agar shunday qilmaganlarida o'sha joyda rasulimizni la'natiga g'azabiga ummat uchrab qattiq bir balolar boshiga kelishi mumkin edi rasulimiz alayhissalotu vassalam indamasdan chiqdilarda sochini ogizdilar qurbonligini qildilar va butun sahobalar qarab turib ergashib ular ham shu ishni qildilar mana shu narsa o'sha ummu salama onamizning maslahatlari tufayli bo'lgan demak ayol rasululloh sollallohu alayhi vasallamdek ulug' bir zotga o'z maslahatini berar ekan oilada ham ba'zan bizlarga o'zini nasihatini yoki ko'rsatmasini yoki o'z fikrini berishlik haqqiga ega ekanligini esdan chiqarmaslik kerak azizlar alloh taolo hammalarimizni xonadonimizdagi ahliyalarimizga tavfiq hidoyat o'zimizga ham insof bersin ayollarimiz bilan bir birlarimizni munosabatlarimizda shariat andozasiga muvofiq hayot kechirishligimizni alloh subhanahu va taolo qizlarimizni iffatini hayosini saqlashligini va har xil nojo'ya holatlarga tushib qolishlikdan muhofaza qilishlikni alloh nasib qilsin va solli ala muhammadi va ala ali muhammad bi rahmatika ya arhamar rohimin allohu akbar